Maria Voinova Rimsky-Korsakova Zubova estis russa componistino cae concert cantistino. Si estis prescribita cie la plei bona cantistino en la cortego de Caterina la Granda dum la unue iaroi de sia regado. Si estis nascita en San Petersburgo filino de la militista vis admiralo von Jakovlevich Rimsky-Korsakov, ano de la novela familia Rimsky-Korsakov, quies radico i venas a la sancta Romia imperio. Antaue con atta quiel Korsakov, ili poste ad Aldonis Rimsky al sia familia nomo por festi ilian Romian originon. Maria Rimsky-Korsakova et sinigis al Afanasi Nikolaevich Zubov, reganto en la gubernio de Kursk. Maria Zubova estis laudata pro siai poemoi cae cantoi, ciuin si ofte presentis en privatai concertoi. Same si igis vaste conata pro la successa adaptado de popolara i cantoi cae gia interpretado en alt socia i vespera i rencontigioi. Quelcae ar la tre belae sentimentalae poemoi, cae presipe cantoi, qui in Maria Zubova, estis incluiditai cae publicigitai en 1770 en la parto du de la colecto de diversai cantoi de Novikov Chulkov en Sankt-Petersburgo, colecto quiu havis duan el en 1780. Novikov en sia sperto de historia vortaro de rusa verkistoi diras che Zubova verkis multa in diversa in tre eleganta in poemoin kai anca tradukis plura in libro en la franca quancam ili ne estis publicigitai. Inter la puloi, Zubova estis conata crom kiel amanto de la popol cantoi, kiel tre intelligenta componistino, cae la plei agrabla cantistino de la cortego de Caterina la Dua. Fo vo Roptopchin, en letero al soro Voronsova, sigante cilastan pri la subit morto de Maria Subova, en autuno de 1799, nomas subovan inteligenta cae afabla virino. Daniel Lukic Mordovsiev acertas que Maria Subova estis uno a la unuae rusae verkistinoi cae nomas tiaen pioniroin la literatura i filino de Lomonosov kai Sumarokov ki reflektis la nova literatura en fluon de la dec o callarcento en nialando Mordotsiev daure diras ci tiui estis la unua i canto i kiin kune kun la canto i de Sumarokov kai lia filino Rusio permesis al si canti post schisma i poemoi spirita i cantatoi au popularai i rita i cantoi ili captis la atenton de la tuta tiama rusa socio cae kel el ili longe dauris do la sentema romanzo de maria subova mi foriras de belai locoi en la deserton, qui estis charma cae en musico, cae en verso, cae en enjavo, la tuta Rusio cantis tun presca ullar sento, cae en la salonoi de la alta sozio, cae en la plei mal proximae anguloi de la provinza deserto. Efective, el i vercoi la canto mi foridas de belai locoi en la deserton, estis vaste conata en la decoca iarcento, cae dum la tuta decnaue iarcento. Ech la linioi de ci tiu canto farigis populare esprimo en la rusa lingvo, quio estas usata ancora u jodiau.